47. pitanje. Da li je muškarcima dozvoljeno da se koriste olakšicama dok je žena u hajzu, na primjer oralni seks? To je dozvoljeno, a oni vrema hajz dozvoljeno isto. Allah najbolje zna. 48.